yeah, yeah, yeah. Tengo 100 palos. Ahora estoy aquí bien así calado. Me voy a dormir, todo perfumado. La gente me dice a mí que he cambiado, sigo siendo el mismo. Quédate en tu lado, tú no me viste a mí. Cuando estaba bajo, en el cuello 5000, tú no tienes te tumbado, tú no vives así. Esto a ti no te ha pasado y a la puta que me dejó, Tú te fuiste y ahora estoy soltero, disfrutando de todo este cuero. La chupada de tu amiga no supero, la chupada de tu amiga no supero. Tú te fuiste y ahora estoy soltero, disfrutando de todo este cuero. La chupada de tu amiga no supero, la chupada de tu amiga no supero y la marca. Mi ropa son de marca, mi choro y la cara te marcan. Actúan como santa, soy el maduro de la marca. En mi mundo vuelan mariposas monarca y me declaro santo porque fumo de la santa. Vengo de la nueva. Todos los días una música nueva. No hay que se atreva a darme guerra, me adueña el sistema. Caminando y hipnotizado de fama puta se me acerca y te difama. Bicho, ella se afana. De esos bichos yo no soy FANA Caminando y tu fama. Tu puta se me acerca y te difama. Con mi bicho ella se afana. De esos bichos yo no soy FANA Tengo CIEN palos. Ahora estoy aquí bien así calado voy a dormir. Todo perfumado, la gente me dice a mí que he cambiado, sigo siendo el mismo. Quédate a tu lado, tú no me viste a mí. Cuando estaba bajo en el cuello 5000, tú no tienes te tumbado, tú no vives así. Esto a ti no te ha pasado y a la puta que me dejó, Records, DJ Robles.